بوك تو دوكسان دوكوز تسعة وتسعون بلرتان حالة الإضافة Kız arkadaşımın kedisi. قطة صديقتي Erkek arkadaşımın köpeği. Kelbu sadiki. Çocuklarımın oyuncakları. Lu'abu atfali. Bu iş arkadaşımın paltosu. hada mi'tafu zamili. Bu iş arkadaşımın arabası. هذه سيارة زميلتي Bu iş arkadaşlarımın işi. هذا عمل زميلي Gömleğin düğmesi düştü. انقطعت أزرار القميص Garajın anahtarı yok oldu. ضاع مفتاح المرآب Şefin bilgisayarı bozuldu. الحاسب الآلي الخاص برئيس العمل معطل Kızın ebeveynleri kimler? من هم أولياء البنت؟ Ebeveynlerinizin evine nasıl gelebilirim? كيف أصل إلى بيت آبائك؟ Ev caddenin sonunda. البيت بآخر الشارع. İsviçre'nin başkentinin ismi nedir? ما هو اسم عاصمة سويسرا؟ Kitabın adı nedir? ما هو عنوان الكتاب؟ Komşunun, çocuklarının ismi nedir? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Çocukların okul tatili ne zaman? متى تبدأ إجازة المدارس للأولاد؟ Doktorun muayene saati ne zamanlardır? Ma hiye mevaidu tabib. Müzenin açılış saatleri ne zamandır? Ma hiye mevaidu amelel methafi. kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.